za ozdravljenje ženske osobe. Neka ova priprema bude u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neka sa mnom bude Tvoja milost, Gospodine Isuse Kriste, tvoja ljubav, Bože oče, i tvoje vodstvo, duše sveti. Nakana Vječni oče, prikazujem ti žrtvu Tvoga preljubljenog Sina, gospodina našega Isusa Krista, za njezino otkupljenje od bolesti. Zahvaljujem ti, gospodine, za dar života koji si joj podario. Ti si ju zamislio i stvorio čudesno na svoju sliku i priliku. stvorio si ju da živi vječno. Dajući joj priliku da ovo zemaljskim životom odredi kakva će joj biti vječnost. Hvala ti, gospodine, za sve one koji se brinu za bolesnike. Hvala ti za liječnike. Medicinske sestre. I njegovatelje. Hvala ti za sve one koji se trude pronaći nove lijekove. Hvala ti za one koji za bolesnike mole. Koje im svjedoče svoju vjeru i koji za njih prikazuju razne žrtve. Posebno ti hvala za one koji se brinu za nju. Hvala ti, oče ljubljeni, što si poslao svog anđela da joj služi. da joj u svemu pomaže kako bi i ona mogla baštiniti spasenje. Hvala ti za pomoć svetaca koji rado odgovaraju na molitve, koje im upućujemo s pouzdanjem u njihov zagovor, u njihovu pomoć. najviše ti zahvaljujem za pomoć i zagovor tvoje i moje majke, blažene djevice Marije. Znam, gospodine, da se bez tebe, bez tvog oproštenja, ne možemo spasiti. Zato ti hvala, oče, što si dao svog jedinorođenog sina, Isusa Krista, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne. već da ima život vječni. Hvala tebi, Isuse, što si umjesto svakoga od nas platio kaznu za naše grijehe. i za naše opačine. Hvala ti što si trpeći i umirući na križu uzeo na sebe njezine boli. Poniženja, povrijeđenosti. i strahove. Hvala ti što si na svoj križ ponio njezine bolesti, i što si u svojim ranama iscijelio. Hvala ti, gospodine, za tvoju neizmjernu ljubav prema prezrenima. Odbačenima. Bolesnima. i svim drugim patnicima. Gospodine samo ti znaš koliko ti je ona bila nezahvalna. Za dane u kojima je imala blagoslov zdravlja. Oprosti joj. Samo ti, oče ljubljeni, znaš na koji je način koristila zdravlje kad ga je imala. Oprostio je. Samo ti, gospodine, znaš koliko su njezini grijesi doprinijeli da dođe do bolesti. Smilujoj se. Oprostioj, gospodine, što u napastima nije dolazila k tebi po pomoć, što nije ulazila u molitvu. U tvoju prisutnost koja ju je jedino mogla zaštititi od napasti kojima se sama nije mogla oduprijeti. Gospodine, samo ti znaš koliko puta ona nije oprostila onima koji su ju povrijedili. Samo ti znaš koliko puta zbog povrijeđenosti i ponosa to nije htjela ili nije mogla učiniti. Oprosti joj što tada nije dolazila k tebi kako bi joj tvoja milost pomogla oprostiti. Ti si nam, gospodine, obećao da ćeš nam oprostiti na isti način na koji ćemo mi oprostiti drugima i sebi. Gospodine, zato joj ti svojom milošću pomozi da oprosti svima koji su sagriješili protiv nje. gospodine, pomozi joj da oprosti jer i ona, poput svih nas ljudi, često griješi. Jer i ona želi da joj bude oprošteno. Gospodine, ju i iscijelio je rane koje su na bilo koji način prouzročile nastanak njezine bolesti. Otkupiju i iscijelio je rane koje ju na bilo koji način sprečavaju da ti se preda i primi otkupljenje. Molim te, gospodine, otkupiju i od negativnih osjećaja proizašlih iz ranjenosti i neopraštanja. Otkupiju od osjećaja odbačenosti. Od osjećaja manje vrijednosti od osjećaja krivnje. Otkupiju od razočaranja. Gorčine i samo sažaljenja. otkupiju od strahova. Depresije i tjeskobe. Otkupiju, gospodine, cijeli. oslobodi i izlječi. Gospodine Isuse Kriste, predajem ti njezinu bolest. Predajem ti njezin život i molim te da uđeš u njezino srce kao njezin otkupitelj i spasitelj. Da uđeš u njezin život kao liječnik njezine duše i čitava njezina bića. Gospodine Isuse Kriste, moj spasitelju i otkupitelju, čvrsto vjerujem da ću u pričesti blagovati tvoje tijelo i tvoju krv. blagovati tebe, žrtvenog jaganjca koji si bio ubijen za nas. Vjerujem, gospodine, da ću tako stvarno sudjelovati u tvojoj otkupiteljskoj žrtvi prikazujući je ocu za njezino otkupljenje. Duše sveti, molim te da me vodiš kroz svetu misu. Neka moje misli budu tvojom milošću usklađene s mojim riječima. Pomozi mi da me tvoja milost toliko zahvati da zaista mogu čitavim svojim bićem zastupati nju pred Isusovim križem. Anđelu moj, čuvaj moje misli za vrijeme svete mise. kako bi bile s Bogom i u Bogu. Sveta Mario, Majko Božja, Kraljice mira, moli za mene koja prikazujem i za nju za koju prikazujem žrtvu tvoga sina. Ti si, Mario, najdublje povezana s Isusovom mukom i smrću. ti si stajala pod njegovim križem ti si mu bila utjeha i snaga u njegovim najtežim trenucima. Ti si iskusila svu dubinu boli koja je drugim ljudima ostala sakrivena. Tebi je, Mario, mač boli probio srce. Ako bi nama slabima i grešnima mogla pomoći da otkrijemo stvarne namisli svojih srca. da otkrijemo stvarne motive po kojima živimo. Da se pokajemo i da živimo. Ti, Mario, poznaješ svu njezinu bol. neka ju tvoja ljubav, Mario, privuče tvom sinu Isusu. kako bi mogla povjerovati u njegovo milosrđe. Zazvati njegovo ime i u potpunom povjerenju predati svoje boli i bolesti. Sveti Josipe, miljeniće Boži, moli za nju. Sveti apostoli Petre i Ivane, Sveti Franjo Asiški Sveti Franjo Ksaverski Sveta Terezio Avilska Sveti Padre Pio Sveti Leopolde Bogdane Mandiću Blaženi Alojzije Stepinče svi sveti kojima se je ona ikad molila. Pomozite joj. ljubeći ju pred Božim prijestoljem. Duše u čistilištu. Molite za nju kako bi mogla prihvatiti milost koju joj gospodin želi dati. Pričesna meditacija Gospodine Isuse, jaganče Boži, ona možda i nije dostojna da uniđeš pod njezin krov. Da uniđeš u njezinu dušu. Ali ipak te svim srcem molim da ju ispuniš svojom prisutnošću. jer, gospodine, kako će sama po sebi postati dostojna? Kako će, gospodine, sama zapaliti svjetlost u svojoj duši kad si ti svjetlost kad ti jedini možeš prosvjetliti tame, kad ti jedini možeš učiniti da srcem progleda, da srcem pročuje, da srcem razumije, da se iskreno pokaje, i primi tebe, svjetlost. Kako će, gospodine, sama zacijeliti rane koje joj ne daju da ti povjeruje svim srcem i da ti preda svoju prošlost sadašnjost i budućnost. Da ti u potpunom povjerenju preda svoju bolest. Kako će, gospodine, bez tebe, koji si jedini pravi mir, umiriti svoju dušu. Gospodine, kako će njezina duša živjeti ako ti, koji si život, ne prebivaš u njoj? Uđi, Isuse, u njezinu dušu. Privuciju na svoj križ. Uvuciju u svoje srce. Kako bi ti mogla predati svoje boli i svoje bolesti. Predati ti svoj život. Uđi, Isuse. Reci riječ i čitavo će njezino biće ozdraviti. Amen. nastavi u srcu gospodinu svojim riječima zahvaljivati, blagoslivljati ga i veličati.